plida nutrajoi per pli efica fotosinteso. Entusiasmai commentoi parolas pri salto en la pli bonigo de rendimento. Esploristoi tiel modifis la metabolon de nutra planto, che gi crescas essence pli rapide. Tiel gi productas 40% procentoin plida biomasso. La pli bonigita proceso quio estas cun ligita cun la fotosinteso, celas pli altigi la in quantoin ancauce aliai i plantoi. Tiu cele, esploristoi de la Universitato de Illinois modifis genetike en tabac planto procezon quio estas cun ligita cun fotosinteso. Post ciam la applico de stercajoi pesticidoi, cae de irrigatio, estas plei parte gislime el profitata, la agrosciencistoi vetas pri pli efica fotosinteso. Char multai agriculturai plantoi, kiel tritico, riso au soi faboi, havas energivoran metabolan proceson, la tiel nomatan fotospiradon. Causo portio estas, che ce ili la fotosintesa enzimo rubisco metaboligas apud carbondioxido ancau oxigenon. Ce tio ec estas crom producto, cio estas venena por la planto cae cio devas esti pene malconstruata per fotospirado. Ni povus nutrigis ducent milionoin plida homoi per la calorioi kiwi perdigas en la mesa occidento de Usono pro la fotospirado, diras sciencisto de la universitato. La esploristoi nun modifis en tabac plantoi la geno in tiel, che la fotospirado ocasis multe pli mal longe, cae mal pli pene. Tio cele, la sciencistoi usis la genoin de la giganta cucurbo, cucurbita maxima, cae de specio de verdai algoi, clamidomonas Reinharti. Tabaco estas ce biotecnologiae faculoi shatata modela planto, inter alie protio, chargi rapide crescas, cae productas multain semoin. En la naturo, la fotospirado ocasas en diversai organeloi de la plantae celoi, inter alie, en la fotoactivae cloroplastoi. La esploristo in un blocchis transportan proteinon, tiel che la metabolo restas en la cloroplastoi. Cetio, carbon dioxido, estas pli forte metaboligata, cae tiel ec estas pli malgranda granda quanto la venenae crom productoi. Resulte el tio, la planto devas el spesi energio por la fotospirado, cae povas cresci pli rapide. La biotecnologoi testis sian procedon tiel, che ili plantis la modifita in tabac plantoin ne nur en cresco domoi, sed ancau sur campoi. Compare alla lau natura tabacco, la manipulitae plantoi productis average quardec unu procento in plida biomasso en seca stato. La esploristo in un ancau comensis pli altigi la ricoltebla in quantoin helpe de siae econoi, ce soi faboi, ocul faboi, riso, terpomoi, tomatoi, cae avocadoi. La gente cnice modifitae plantoi, iam poste estus en page disponigatai En multae regionoi de la mondo al et camparanoi accentas la esploristoi. Tio signifos veran salton en la producta quanto per applico de tiu genetica modifo de cultivae plantoi.